wat aan die kant van die Arnon rivier lee, en die stad in die dal, tot by die Eliad was daar voor ons geen vesting oneembaar nie, die Heere onze God het alles aan ons oorgegee. Net na by die land van die kinders van Ammon het jy nie gekom nie, die hele kant van die Jabuk rivier en die stede van die gebergte en alles wat die Heere onze God verbied het.